Sufletul meu te dorește, stăpâne, ca pe o fântână ascunsă în deșert. Sunt însetat de iubirea ta, aștept cu sete ziua când te voi vedea. Aștept cu sete ziua când te voi vedea.